الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كتك درسة tulikuwa tumeanza jana mlango wa almasح ala الخفين imamu ananiambia kwamba ni katika milango ambayo ni muhimu kusema kwa polepole ingawaji kufuata kitabu chetu ni bora kwa sababu nataraji kwamba kuna watu wengine wanafuatilia kitabu kwa mbali almuhim nimechukua kitabu kingine ambacho kina maelezo eh, na ufafanuzi kidogo zaidi ambacho ni pia ni cha mwandishi huyu huyu kinaitwa Tawdih al-Ahkam al-Bulugh al-Maram katika mlango huu wa al-mash ala al-khuffayn asema المسح على الخفين باب المسح على الخفين mlango wa kupunguza juu ya khofu mbili akataja kwamba khof khof ama khof kisheria ni kile kinachostiri nyayo mbili miguu miwili mpaka kwenye vifundo au zaidi iwe ni kutokana na ngozi au plastiki au kingine chochote na hiyo hufanywa katika nyakati za udhu katika wakati unatawadha na ni ruhusa ya kisheria ni rukhsa ya kisheria ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi niliyoitaja jana kwa Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna Allaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu Mwenyezi Mungu hupenda anapotoa ruhusa watu watumie nafasi ile na mash ala al-khuffain imethibiti kwa hadithi nyingi ambazo ni mutawatira kama nilivyotaja jana na mutawatir ni hadithi nyingi mno zilizokuja katika mlango huu asema Hasan al-Basri حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه ولنelezea masahaba sabini wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallam alikuwa akipangusa juu ya hofu zake asema Imam Ahmad sina chochote ambacho shaka kuhusiana na kufuta juu ya hofu mbili akasema akaona hadithi 40 katika mlango huu na Ibn al-Mundhir amepokelea ijma ijma yani ni umma wote kukusanyika kuwa hakuna anayepinga swala hili la la la mashala al بالي واتفق عليه أهل السنة والجماعة ومن فقيان أهل السنة والجماعة كوا مسح الغفين نموجا كتك جامب لك شرية كتك مامب رخصة لك شرية وهو جائز في الحضر والسفر إن جوز كتميك كتك حضر وكوا نمكازي وكو نباني والسفر نسفريني للرجال والنساء kwa wanaume na wanawake taisiran ala almuslimin kwa kuwafanyia wepesi waumini waislamu katika hadithi tulitaja jana kuwa hadithi ya al-Mughira asema عن المغيرة بن شعبة رضي الله anhu قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف أو ضعف أسامة كتوكا شعبة المغيرة بن شعبة أسامة nilikuwa na mtume sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam siku moja kama tulivyotaja jana katika hadithi imetaja safarini akatawadha alipokuwa akitawadha akawa ameosha viungo vyake kisha hakuvua zile hofu zake nikashuka mimi kutaka kumvua vile zile hofu zake akasema viache kwa kuwa nilivivaa vikiwa nikiwa na tahara kisha akapangusa juu yake akapanguza juu yake katika faida zinazopatikana katika hadithi hii jambo la kwanza hadha ahadu adillati jawazi almasa ala alkhuffayn hii ni moja katika dalili ambazo zinajuzisha kufuta juu ya khofu mbili mina nususi almutawatira baina ya dalili nyingi zilizokuja walmas'u liman alayhi الخفان أفضل min alghasl na kufuta kwa yule ambaye ana hofu mbili ni bora kuliko kuosha yule ambaye kwamba ana amevaa hofu mbili kufuta kwake yeye ni bora zaidi kuliko kuosha hii ina maana kwamba watu wako maofisini watu wako katika mashughuli zao eh, anapata uzito wa kuvua soksi mara kwa mara basi bora kwake ni kufuta kuliko kuosha muraatan liasli tashri' kwa kufuata asli ya sheria falfar'u afdalu min al-asli eh, katika misingi na kawaid za kisheria ni kuwa wasema alfar'u afdalu min al-asli hili jambo asli ni kuosha basi hilo ambalo lilitokana na kuosha ambayo ni takhfif ya kufuta ni bora kuliko kuosha kwa sababu imekuja katika sheria wa amma ma'a adami al-lubsi fal afdal al-ghasl lakini kama mtu hakuvaa soksi ni bora ni kuosha wala yalbas liyamsah لان الغسل هو الاصل lakini eh, usivae tu kwamba siku zote unavaa ili ufute kwamba hata uko nyumbani lengo langu mimi sitaki kuosha miguu kwa hivyo siku zote ili niepuke kuosha mimi siku zote nikiwa nyumbani niwe wapi nitavaa kama ni soksi ili nisifanye nini nisi nisioshe hadithi hii pia vile vile yatufundisha ihtiratu kamali tahara lijawazi almushala alkhuffain kwamba lazima mtu awe katika tahara kamili ili aruhusiwe kufuta juu ya khofu mbili falau ghasala ihda rijlaihi thumma adkhalaha alkhuff qabla ghasl alukhra lam yujzi almasah kwa mfano lao ataosha mtu mguu mmoja kisha akavaa hofu mbili kabla hajaosha mguu mwingine bado hajaruhusiwa awe ni mwenye kufuta katika hizo mbili kwa sababu lazima kama ilivyokuja katika hadithi Mtume SAW anasema nimeingiza miguu yangu miwili katika hofu zikiwa katika tahara kamili manake alikuwa na udhu kamili na hiyo ndio onyesha kuwa lengo lake ni kurahisisha faida tatu tunayopata ni kama alivyosema al-Imam an-Nawawi قال الإمام النووي إن لبس محدثا لم يجز إن لبس محدثا لم يجزئه المسح إجماعا لو مت أتفا خف mbili na hali ya kuwa hana udhu kamili basi hairuhusiwi haruhusiwi kufuta juu ya hofu hii na pia vile vile imepokelewa na al-Imam an-Nasa'i tadullu ala a'la anna al-masah yakunu al-khuff wa asfalahu walakin da'afa a'immat al-hadith hadhihi ziyada wa sahih anna al أن yakunu a'la ala a'la al-khuff faqat impokelewa na Imam an Nasa'i kuwa e, kunazo hadithi zilizokuja unafuta juu na chini lakini hizi hiyo hadithi ambayo kwamba imetaja kufuta chini ni ziada ambayo imedhoofishwa na wanazuoni wakasema kwamba hii haithibiti moja kwa moja mpaka kwa mtume kwa hivyo ile ile sahihi ni kufuta juu ya hufu mbili wala chini yake si pa kufutwa قال الوزير أجمعوا على أن المسح يختص بظاهر الخف wanazuoni wameafikiana wote kwa ujumla kwamba kufuta ni juu kwa hivyo ikiwa mtu atafuta kwa mbele kutoka kwa vidole mpaka katikati ya muundi na akafuta na nyuma ni jaiz au akawa amefuta mbele kutoka kwa vidole mpaka kwenye muundi basi yatosha inakuwa imetosha asema wujubu ghasli rijlaini fi wudu hadithi hii pia yatuonyesha ulazima wa kuosha miguu miwili katika udhu kwa sababu huyu alitaka kumvua mtume sallam ili aoshe miguu yake kwa hivyo huu ni ulazima wa kuosha miguu miwili ikiwa hamna hayupo katika hofu mbili faida ya sita tunayopata katika hadithi hii an yakuna alkhuffu satiran limahali aludhwi almafrud ni khuf zile hofu mbili zatakiwa ziwe zimestiri pahala palazima ya udhu wa hadha ma'khudhun min musamma al-khuf na hiyo ndio imechukuliwa katika hilo neno la khuf kwamba inastiri mpaka sehemu ya faradhi au zaidi manake kwenye mu, kwenye kifundo cha cha mguu au ipite kidogo na al لخرق فيه وشق ونحوه فإن لم يستر العضو لخرق فيه وشق ونحوهما فالراجح جواز المسح عليه asema ikiwa haikustiri vizuri lakini ikawa ina mpasuko mpasuko ambao kwamba si mkubwa mpasuko si mkubwa mfano ina tundu ndogo au ina mpasuko mdogo basi aweza akafanya nini akafuta tu juu yake hiyo ndio raja lakini ikiwa ni ni, ni, ni, ni mpasuko mkubwa moja kwa moja inakuwa hawezi kufuta juu yake katika faida pia zinazotajwa katika hadithi hii ni kuwa kutawadha mbele ya watu si tatizo mtume sallam ametawadha mbele ya sahaba huyu kwa hivyo si makosa wala si eh, haina kosa lolote <clears throat> na pia faida ambayo inapatikana katika hadithi hii ni kuwa e, utukufu au heshima na daraja alionao Shuba kwa kumhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam maa kaunihi min akbari beiti fi kabilati Thaqif, pamoja na kuwa yeye ni katika watu wa kabila kubwa zaidi katika Bani Thaqif, katika Waarabu wale ambao kwamba ni wa kabila la juu zaidi na kabila kubwa lakini hivyo hivyo alikuwa akimhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ni katika baadhi ambazo za faida zinazopatikana katika hadithi hii na tukienda upesi inshallah taala tutakuwa ni wenye kutumia kitabu hiki au eh, yani mlango huu kwenye kitabu nilichokitaja ambacho ni cha tawdhih wa ahkam eh, mpaka tumalize na nafikiri darasa mbili tu itatosha biidhnillah kumaliza katika hadithi ya Ali radhiallahu ta'ala anhu ambayo tutasimamia leo kwa leo asema Ali radhiallahu ta'ala anhu asema katika athar law kana ad-din bil-ra'yi lakana asfalu al-khuffi awla bil-mashi min a'lahu وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن أسمى علي رضي الله تعالى عنه ingelikuwa dini ni kwa rai ingelikuwa basi kufuta chini ya hofu mbili ni bora kuliko kufuta juu yake lakini nimemwona mtume sallam akifuta juu ya hofu mbili nimemwona mtume akifuta juu ya hofu mbili hadithi hii kama nilivyotaja kwamba tunamalizia kwa hadithi hii yaonyesha ulazima وجوب كون مسح الخف على أهل آه، على أعلى الخف فقط قم kufuta نجو juu tu peke yake أن الدين مبناه على النقل عن الله تعالى وعن رسوله ليس الرأي هو المحكم فيه والواجب الاتباع إلى الابتداء أسامك هو دين دين هي imejengewa katika nakli kupokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam si kwa rai kwa maoni kuwa mimi naona hivi nataka hivi napendezewa na hivi la bali ni kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu ayati zilizotoka kwa Mwenyezi Mungu na hadithi zilizotoka kwa mtume falwajibu litiba ulazima ni kufuata lalibtida wala si kuzusha kuzua katika dini huko kuzua ndiko kunaleta furqa baina ya watu Faida ya tatu asema alladhi yatabadaru lidhihni huwa anna al-awla huwa asfala al la a'lahu li anna al-asfal huwa alladhi yubashiru al Asema ile inaingia katika akili upesi upesi, yani jambo linalokuja mwanzo katika akili ni, kuo, ni kufuta chini ya hofu mbili, kwa sababu ndiko ambako kunatembelea kuna kanyaga chini na huenda ikawa imesibu najis na ikawa ni bora kuondoshwa kuliko juu lakini kama ilivyotajwa kwamba ni kutanguliza nakli kutanguliza eh, yani e, dalili zilizokuja kuliko rai fa inna alladhi sharaa huwa alladhi huwa a'lamu bil masalih kwa sababu mwenye sheria anajua zaidi maslaha iko wapi walaysa maana hadha anna shar'a la ya'ba'u bil aqli wala ya'tabiruhu hii si maana ya kuwa sheria haizingatii kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazingatii akili ya watu kwamba watu wanafikiria vipi la wala haizingatii la sivyo hivyo fa inna tashrif al aql fi al-Qur'an al-Karim kathir kwa sababu Qur'ani imechukuza akili watu kutumia akili yao kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sehemu mbalimbali ikisema afala yaqilun hivi kwani hawatumii akili inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun hakika katika hayo ndani ya hayo kuna ayat kuna mazingatio kwa wenye kutumia akili inna sharra dawabi inda Allahi summu albukmu alladhina la yaqilun hakika viumbe au watu wabaya viumbe vibaya vinavyotembea katika ardhi ni vile ambavyo ni summu albukm ni viziwi ambavyo ni mabubu wasoelewa la yaqilun ambao hawaelewi kwa hivyo akili ni neema katika neema kubwa kubwa za dini na وإنما شريعة إني زنغتية لكن إنما أن العقل غير مستقل بالتشريع أكيلي حيبتيوي نفاسي كومبا إكاوا إكو independent إكو بكياك إن رخصة يكوكا بكياك وكو فكرية لا غير مستقل بالتشريع أكيلي حياك بكياك إكاوا ndio inatumika katika sheria tu wa huwa yusallimu ويتلقى شرع الله تعالى بنفس راضية إن سليم كتك شريعة من يزنه إن بكيه وكريذية كفرهية ويحاول فهم أسرار الله نا أنا جاهب من أدام كفهام سيري من يزنه كتك زي العبادة اللي فإن أدرك أكفهامه فذاك من نعمة الله عليه إيو نكتك نعمة زمني زنغو وإلا سلك سبيل الذين قالوا وإلا إكيو هكو فهامو يعني سير النيني بس هسيما آمنا به كل من عند ربنا ما دام صحيح نميأميني نيوتي يتكمانا نملا ملاويتو na maelezo ni mengi katika katika katika hadithi hii إن شاء الله تعالى نونا تكومي هابو بإذن الله تكون من يكون لينا رسالة هي أو كتاب هيكي تا مؤلف نفسه يلي ألو يشريهيشا أمدة الأحكام يهو يهو يمشريهيشا بلوغ المرام كتكم لنغو هو نا ما يلزوني مينجي زايدي أمبايو إن شاء الله تعالى نتكيني تكوني أنفع Kwa hivyo barakallahu fikum, mpaka tutamalizia hapa, kisha tutarudi katika kitabu chetu kuendelea. Kwa hivyo tumechukua kama usaidizi wa kuweka wazi zaidi katika masala haya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.